Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis A ne seleme 90. hadis. A ne bi pardon, a ne bi an Abi Mesleme Said ibn Yazid qala sa'altu Anas ibn Malik radijallahu anhu. Ode Abu Selma prenosio da pitao Anas ibn Malika sljedeće ekane ne bio sallallahu alejhi ve yusalli fi na'alein Kale ne. Kaže, da li je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam klanjao u papućama, odnosno u obući? Da li je klanjao u obući? Pa je odgovorio Enes ibn Malik, jest, klanjao je. O čemu reći ovdje u hadisu? Poslanik sallallahu alaihi sallam je klanjao u obući kako bi na bio nama kudvet. Jer se ugledao na njega a to ukazuje da stvari da je to i od suneta. To su mnogi učenjaci naglasili. Od suneta je osoba ko, od, od osobe koja go dođe u obući negdje da u obući klanja. E sad ovdje još zanimljiva stvar. Znači nije to samo sunet kad odiš na meraju negdje tamo. Ošao na piknik, ošao lopte igrat, pa ti sad u obući, e sad nemoj skidat maksu zbog klanja, ne skidaš, uopće klanja je obući. Nego zanimljiva da ovdje učenjaci govori da je od suneta klanjat i u mešćidu u obući. Kako? pa uđeš u obuću, meči da očistiš malo, treseš u obuću i uđeš u obuću i klanjaš u obući. Pa gdje je klanio poslanik sam sam? Ovdje god pita ga namaze, klanio u obući, znači u klanio u obući, gdje? Pa u mešćidu. Ne priča o njemu da je klanio van u kući, u svoju kući svoju klanio. Ne on stalno klanio na meraj, znači, da, da, da, ne da vani, klanio u mešćidu. I ovo je sad zanimljiva stvar. Znači, <laughs> ovdje je pojenta u tome da je mu stehab, znači, klanjati u obući, jer je tu bila praksa poslanika, sallallahu alijem selem, A to kaže, ukazuje da je dokaz da je dozvoljeno ući u, u, u mešić sa obućom. Kod nas dozvoljava samo ovim, ovim što su u vojci, pa ono, oni imaju ni čizme, pa i dobro upeljaju. Pa kada ne bi skidu, ono, malo je trijesaju, u obuću uđe. Znate to. Niste to gledali. Tu arsku ti jako preciso da, da, da ovi koji su u vojci, koji su u policiji, pa dobro naveže oni svoje imene čizme, ono, gore vezane, gore ono, puno, to da mu stalno odezivati, znači kod uzmaju mesu pod njima i kod ulazi u mešić sa njima, samo malo onaj otaru i dole od, s donje strane. <clears throat> Naravno, ovaj, e, uču mešid nakon što, što očisti, nakon što očisti, znači od, pogleda da li ima kakva prljavašta na obući, da nije nigde ugazi, očisti i uđe u obući, klanja u obući. <clears throat> E, osnova je naravno da je obuća ta čista, ali pogleda svaki slučaj da ne bila nečista. U tom kontekstu imamo i drugi hadisa. Znači, e, klanjanje u obući i ulazak u mešid u obući, to je danas, to je danas mesela, znači to kad neko došao sad kaže od suneta da ulazimo u obući i kaže, hajmo taj sunet promenio, znači rekao je ovo neki budaletna, neki, <laughs> što nam nakarano vjeru tumači i ovaj, nemojte kad to sad uradio. Sluša, ono Šalimo se. Ovaj, znači, ovaj hadis i drugi hadis ukazuju da je to mustahab i da je to suneta i da treba čuvati taj sunet. A onda je došlo kod Ebu Dauda, od Šadad ibn Eusa, kaže poslanik sada Haliful Jehud. Razlikujte se od, od e, židova. Fe inahum la yusallune fi ni'alihim wala hifafihim. Kaže, zato što oni ne klanjaju, kaže, u svoju obući, niti u svojim mestvama. Također je Dawud od, e, u rivajetu od Ebu Seide al-Hudrija e, prenosio da je poslanik sallam sallam rekao Ida dža ehadukum ul mesjid kada neko od vas dođe u mesjid fel fe in rea fi na alihi qadara au eza fel jem sahu vel yusalli fihima kada neko od vas dođe u mesjid pa neka pogleda ako vidi na svojoj obući qadar, znači stoču ili neku neprijatnost, Felijem sahun, neka to obriši, kaže voli usadi fihima, i neka klanja u njima. Gdje? U mešćidu. Znači, ovo je tekst, ako neko kaže, pa možda se ne razumije iz hadisa da je klanju u mešćidu. Nelogično klanju u mešćidu. Pa, logično je, zato što on prije nisi imali tepija. On prije bil pjesak, on je bio tepi su, su jedan posli kao novo novotarija, tako? Ja. <laughs> Znači, e, ovi hadisi, znači imamo jedan, dva, tri hadisa imamo. Ovo je hadis vjerodostojni, kod Ebu Dauda. I ovaj od Mutefeku na Lih. Ukazuju, znači, da propisam, da je sunet. I čak da, znači, dođeš u obuću da, da otareš obuću, ako vidiš da ima nešto nečisto, i onda opet uđeš. Ako nema ništa, svakako da uđeš. Ja. I naravno ova sad mesela, ovaj, ona je u arapskom svijetu negdje prizvala velike probleme, oni koji su, kažu, potvrđeno u sunetu, tako klanjati, ovaj, eh, neki pokušavaju da kaže, to, to je prije važilo. Prije to važilo, dok su bili drugačiji mešide, kad prije, znači prije, prije tepija, znači, ispalo tako, znači prije tepija. Prije deka, nije možda bilo tepija, bilo prije u početku ne deke, što se, ist, je, je, eh, je, eh, tkaju, je, tkanje deka. A da to danas ne važi, znači danas u današnjim mešljima kao to ne važi. Mislim, e, možemo potomaći tako, jer, jer da ulazak je to ljudima stvaralo problem, ljudi smatrali da to nečito, da to prije. Znam se da neko uđe sad u obuće da klanja. Uđe u prvi saf i odmah iza mama klanja u obuće. Znači, kako to osoba radila, znači kako bi ljudi gledali, pogotovo kao ta osoba lična na nas. Znači, to bilo, ja mislim, to bi preporod na prvoj stranici bilo. I obuće, i Marku obuće koji ima. Ja. Ja. Ovaj. <clears throat> uglavnom ovaj e, u, u desilo se u praksi stvarnosti to navodi ovde Šejh Abdullah Besam da je bilo da je bilo to problema uh, između između nekih ovaj ljudi koji su htjeli da primijene ovaj ovaj sunnet između obični ljudi koji dolaze džamiju mešhid Uh, e, i drugi neki talibetil koji smatrali da to ne priliči ono, gdje to I tako da su bile svađe, prepirke i tako da na, ovaj, ako toga jel to može, ne može, to i tako dalje. Ovaj, pa je uglavnom eto ostalo ono, znači, patite, u najmanju ruku, najmanju ruku, znači osuneta kada se nađeš negdje na otvorenom, u obuči si i hoćeš klanjati, imaš abdest, ne, ne, znači e, bolje je, vrijednije je i bolje se taj sunet oživlja da se klanja u obuči, a ne ono da se kad prostirimo neku prostirku, da mi obavezno skinjemo orbuću pored nas i da klanjamo, rahat da klanjaš. Znači, rahat je klanjati, ono što rahatlu koji je došao znači pojašnjen sunnetu i, i tako je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Uh, s tim da narod sad kažemo ovde znači e, ako će ta to pitanje zazvat ovaj nesporazum pogrešno razumijevanje i što ona poznata fitnu kod nas tako fitna ta čarobna riječ ako proizvat fitnu znači to treba izbjegavati ne treba tome tešti ovaj e, ovaj i na kraj krajeva ovaj e, to je to je, možemo reći, neka zapostavljeni sunet, uopće se ne praktikuje, ja ne znam gdje da ima u svijetu da se tako praktikuje, osim jedan mješćin što je bio u Kasimu, kada je jednog šeha koji, koji izbacio tepihe iz svog mješćina. Nije dao tepihe, jer smatrao da je to novotarija. On bio pravi šeh, dobar učen. I ovako imao ti neki, ovaj, bacivo je te neke savremene tenčke stvari, ovaj, mikrofone, megafone, ništa to njema ne treba. I ovaj, mješćin nije imao ni tepiha ima te pika i kako kogo dođe sa njim da raspravlja, on ga pobidi sa argumentima dokazima. Pa naravno, jedno dok <laughs> nema da to treba, to ide. Na. Stvar je samo naravno ovaj razumijevanje. Ovaj, e, znači, ovo što spominje ovdje, da se zna da je to sunete, znači, ako nađemo se negdje na, na otvorenom terenu, negdje na ovim izletima, igman i bjelašnice i ostalo, a ovam u džamijama, znači, e, znači treba to izbjegavati iz, zbog toga što to ljudi, što to ljudi ne razumiju i pogrešno tumači možda nekad u ratu, ratnom stanju, ako uletiš, klanjaš. Andalusen, Andalusen, Andalusam, Andalusam.